katika eneo hili la makorora mti mkavu katika masjid Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala tunafanya ufunguzi rasmi wa silsila maalum ya mihadhara maalum kwa kina mama au kwa wanawake ratiba hii itakuwa ni ratiba endelevu na huenda ikasimama katika baadhi ya wiki lakini tutakuwa tuna ratiba endelevu za mihadhara maalumu kwa kina mama na huko mbele insha Allah tunatarajia kuwa na semina maalumu kwa kina mama semina hizi pamoja na mihadhara hii ina malengo maalum nayo ni kuwazindua mama zetu dada zetu wake zetu na mabinti zetu wa Kiislamu juu ya wao kwanza kujitambua lakini vile vile kujifunza dini yao tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie wepesi sisi wasilishaji wa mada na atupe ikhlas katika amali hii tukufu lakini kumwomba Allah subhana wa ta'ala awajalie wale walengwa ambao ndio nyinyi wanawake wa Kiislamu muweze kupokea kile ambacho tunawafikishia na Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi muwe ni wenye kufanyia kazi muwe ni katika wale ambao wenye kusikiliza na kuyafata yale yaliyokuwa mazuri na kuyafanyia kazi mimi nitakuwa nina mihadhara yangu mitatu huenda ukaongezeka mmoja ikawa ni minne au nikaishia katika mihadhara hiyo hiyo mitatu mihadhara yangu hii nimeipatia anwani moja inayosema ma la yasau almar'ata almuslimata jahluhu ma la yasau almar'ata almuslimata jahluhu mambo ambayo hatakiwi mwanamke wa Kiislamu kutoyajua yani mambo hayo wewe mwanamke wa Kiislamu mama dada binti kuto yajua mambo hayo basi moja kwa moja wewe umekula hasara ni afadhali uyajue halafu ibakie utekelezaji kwa sababu anaijua ni mwepesi au anatarajiwa kutekeleza kuliko ambaye hajui huyo hawezi kutekeleza kwa hiyo silsila hii ya mihadhara yenye anwani hii mambo ambayo mwanamke hatakiwi kutoyajua nimeigawa katika sehemu tatu sehemu ya kwanza nitazungumza leo na kesho sehemu ya pili insha Allah tukiwa hai na afya njema nitazungumza katika wiki ijayo na sehemu ya tatu na ya mwisho nitazungumza katika wiki itakayofuata mpaka hapo mimi nitakuwa nimemaliza mihadhara yangu watakuja mashekhi wengine watakuja walimu wengine na wazungumzaji wengine na wao pia watazungumza kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria kukizungumza lakini kabla sijaanza kusema kile ambacho nimedhamiria kukisema katika siku hii ya leo na kesho ningependa kutoa taarifa moja ambayo itawahusu wote ambao wamehudhuria mimi nitazungumza kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amenikadiria na ameniwafikisha kuzungumza na kabla ya muhadhara kumalizika itatoa dakika kadhaa ikiwa kuna mtu ana swali katika yale ambayo nimeyasema kuna kipengele hajakielewa kuna jambo linamtatiza basi ataandika kwenye karatasi atampatia mtoto ataleta au anaweza akadondosha tu nyuma ya huu ubao na huku kuna watu watakiokota hicho kikaratasi watakileta tutasoma swali lake halafu kila siku ya pili ya muhadhara mimi nitakuwa ninatoa maswali ya kujieleza malengo makubwa ni kutaka kujua kwamba hiki ambacho sisi hiki ambacho sisi itakuwa ninatua challenge kidogo kuna karatasi maalum nitazitoa kesho ambazo utazichukua zile karatasi utakwenda kuzijaza alafu juma alhamisi inayofuata basi utalete ile karatasi na baadaye tutakurejeshea karatasi yako na wale ambao watakaokuwa wakijibu maswali vizuri na wakatoa maelezo sahihi na ya sawasawa wiki yetu ya tatu ya muhadhara wetu tutatoa zawadi tutatoa zawadi na lengo la zawadi hiyo ni sehemu ya, kucha, ya kushajiisha na vile vile ni kutaka kukuweka kuwa makini ya kwamba tunayozungumza hapa ya dhibiti uyaelewe na kama kuna sehemu na kutatiza basi uliza upate kufahamishwa kwa sababu malengo yetu makubwa ni kuzinduana kuwekana sawa kukumbushana maneno ya dini yetu kwa sababu hakuna kitu kina thamani katika maisha yetu kama vile dini yetu